Канец верашня выдаўся на дзіва цёплы. Здавалася, вярнулася лета, сапраўднае небабіна, зацвіталі вішні, У лесе быў небывалы ўраджай грыбоў. Гараджане хлынулі ў лясы, Перапаўняліся аўтобусы, рабочыя цягнікі. Пачалася проста такі грыбная лихаманка — хто збярэ больш і лепшыя. Але калі многія выязджалі толькі таму, што было чым пажывіцца, то такому старому палымянаму грыбніку, як яраш, гэта прыносіла сапраўдную салоду, шчасце, лепшы адпачынак. Выкарыстоўваючы шыковічаву машыну, ён выязджаў у лес двойчы на дзень на досвідку да работы і адвячоркам пасля работы. Звычайна стрыманы ва ўсім, што датычылася яго асабіста. Тут ён з хлапчуковай радасцю хваліўся ў бальніцы персаналу і нават хворым сваімі грыбнымі зборамі. У яго пыталіся ў калідор, як толькі ён з'яўляўся акуратна без 109, свежы помаладзел і прапахлы хвоей грыбамі. Колькі сёння, Антон Кузьміч, 123. Ды каб вы побачылі, якія. І пачынаў распісваць, як сядзела сям'я грыбоў. 27 штук вакол аднаго маладога дубка. Небывалая з'ява. Варта напісаць у аганёк. І тут жа лаяў браканьераў, якія вырываюць грыб з коранем. Напісаў нават у газету, як трэба збіраць грыбы лаяў газету, якая выкінула з яго допісу расказ аб нараджэнні жыцці грыба і пакінула адны голыя парады. Траха не біўся ж шыковічам, які сядзеў на дачы цэлымі днямі, пісаў, пісаў. Навокал дома пад самым ганкам растуць грыбы, А не выцягнеш яго, не выйдзе, ну, но пакуль выканая норму якую сам сабе ўстанавіў зварыць абед глядзі і вечар голова дубовая куды ты спяшаешся ну хто цябе гоніць у шыю хопіць у цябе часу а грыбы один тыдзень і не будзе іх які ты да д'ябла пісьменнік калі не адчуваеш такого хараства а О, ты не ведаеш, які я грыбнік. Але мне здорово працуецца ў гэтыя дні. Пахаладае, зноў будзе крызіс, ведаю, Прыходзіцца выбіраць. І пахадзіўшы сябрам гадзінку, Керыла кідаўся да рабочага стола. Аднойчы, калі яраш у перадаперацыйнай расказваў пра сваю чарговую грыбную удачу маша попросила антон кузьміч возьмите нас зосей як-небудзь узять зосю цудоўная думка ён жа думаў про гэта сам раней трэба паназіраць як паводзіць сябе адрамантаванае сэрца ў розных умовах да таго ж зося напэўна давно не бачыла лесу Чаму не даць ёй гэтую маленькую радасць у жыцці ў яе так мало было радасці але тут жа мільганула думка пра жонку даведаецца зноў будуць непрыемнасці узяць яе з сабой з-за гордасці не паедзе а ўсё адно будзе хвалявацца перажываць падазраваць не лепш няхай не ведае яму стала сорамна ад сваіх ваганняў і он сказаў маше ну што ж давайте поедем сёння ж Зося села побач з антоном кузьмічом на пярэднім сядзеннем у новай сукенцы якую ёй пашыла маша у шарсцяным світары гарчычнага колеру са сваёй адмысловай двух'яруснай прычоскай таксама машына фантазія яна мела даволі прывабны выгляд а маша зусім выглядала элегантна вузкія штаны клятчастая куртка едучы па горадзе яраш падумаў з не вясёлай іроніі не дай божа убачыць галіна загінуў ты антон зося сустрэла прапанова паездцы з ціхім але прыкметна радасным энтузіязмам а пры выездзе з горада яе пачало ліхаманіць ад хвалявання Не, гэта быў не страх, нешта іншае. Імчала машына, свістаў у ветер, і ёй здавалася, што яна вось-вось узнімецца, паляціць, паляціць у дзівосны край, дзе здарыцца нешта незвычайнае, што яшчэ раз зменіць яе жыццё. Але ёй было, хораша лёгка яна не хацела больш ніякіх змен ад гэтага ці яшчэ чагосьці яе апанавала хваляванне дробна задрыжалі плечы яна сцялася уціснулася ў сядзенне зося табе холодна спытала маша якая сядзела за яе спиной у на маю куртку не не нічого гэта это так зачынім шкло сказаў яраш круцячы ручку прастудзіцца вам нельга ні ў якім разе мне не холодна я просто хвалююся чаму не ведаю што ж урэшце не так ужо цяжка зразумець душэўны стан чалавека у які вярнуўся да жыцця і ўпершыню пасля такой хваробы і аперацыі, выязджае за горад у лес, Яраш пажартаваў: Мачыце, ехаць па грыбы, таксама трэба мужнасць. Далёка ў глыбіні бароў Яны не паехалі, прыехалі да іх дачы, паставілі машыну. Шыковіча не было. Відаць, все-таки выбраўся ў лес. Маша, в якой з грыбамі звязаны радасныя і горкія ўспаміны, У першыя пасляваенныя гады грыбамі і за грыбы яна карміла ўсю сям'ю. Адразу ж кінулася ў лес, як у вір. Яна не ўмела шукаць так павольны, разважліва, як ярыш. У кожнага грыбніка свой стыль і метад. Праворная хутка яна шнырыла пад кожным кустом і дрэвам кружыла, рабіла петлі, хутка траціла ўсялякі кірунак і часта блудзіла. Яраш не любіў гэтак петляць. Ён хадзіў амаль проста, але ў яго было незвычайнае чуццё, дзе ў гэты дзень мог вырасці баравік. Ён ішоў на грыбці грыбную сям'ю, як на радыё пеленг. Заглянем мы вось сюды пад нашы дубы, сказаў ён зосі, як толькі яны адышлі аддачы ў лес. Яна зразумела яго словы, як запрашэнне хадзіць за ім. Сапраўды яраш хацеў, каб яна была побач. Яна ішла крокаў за дзесяць ад яго каля самага вогнішча, дзе яны палілі ўсё лета касцёр, на сцежцы пад дубам яраш убачыў. Першы баравік. Нявопытны грыбнік ніколі не падумаў бы, што ён мог вырасці ў такім вытаптаным месцы. Баравік быў на дзіва прыгожы, як знарок вырашчаны на паказ. На тоўстым белым корані крамяная цяжкая на выгляд шляпка. Светлая бурштынавасць, што выцякала з-пад нізу, залатила кромку, паступова цямнела і пераходзіла ў масляністы цёмна-карычневы колер. Толькі цераз самую макаўку праходзіла тоненькая пераламаная светлая палоска, а, мабыць, ляжала галінка. Яраш спыніўся за два крокі з выглядам чарадзея. Моўчкі пальцам паклікаў зосю, сказаў: « Вось ён. Бачыце? Яна ўгледзела, здзівілася, й і попрасіла, як маленькая. Дайце я толькі чур падразаць, папярэдзіў ён. Яна прысела, асцярожна падрезала, падняла яго і, любуючыся, засмяялася, ціха і радасна зусім як дзіця. І ярашу таксама зрабілася надзвычай хораша ад гэтай яе маленькай радасці. Ён азірнуўся навокал і адразу ўбачыў другі грыб, нахіліўся, падрэзаў, а во яшчэ адзін, трэці, дык быццам сам подскочыў под руку во яшчэ ах ужо зайздраснахнула зосі яшчэ больш узрадавалася калі нарэшце сама угледзела грыб подняла яго показала глядзіце які як хлопчык сапраўды баравічок быў маленькі вясёлы падобны на таго малога гарэзу у у якога заўсёды кепка сунута на бок. Як хлопчык. Гэтыя словы запалі ярашу памяць, і ён падумаў аб тым, што акрамя ўсяго іншага. Гэтая немаладая ўжо жанчына не ведала радасці мацярынства трэба будзе пазней паказаць яе левіну і шуваловой яго калегі лепшыя ў горадзе тэрапеўт спецыяліст по сэрцу і гінеколог няхай скажуць можна ёй радзіць ён падумаў гэта з бацькоўскім клопатам як пра дарослую дачку і даў ёй на як малой, як часта даваў Наташы, калі браў яе сабою ў лес адной вытаптаць пятачок, на якім нарадзілася грыбная сям'я. Зося ўзяла яшчэ тры ці чатыры грыбы, далей яраш верны свайму метаду, рушыў проста, затрымліваючыся толькі ў тых мясцінах, дзе нейкая асаблівая інтуіцыя падказвала тут будуць грыбы і амаль не памыляўся Зося ішла збоку за колькі крокаў здаралася чамусьці так што ёй все часцей часцей пачалі трапляць грыбы бадай больш чым яму ярашу ён пажартаваў дык вы грыбнічка а Недзе далёка ззаду гукнула Маша. Яраш пачакаў, што адкажа Зося. Яна не адказвала. Ён адгукнуўся жартаўліва, пісклявым жаночым голасам. Маша, не пазнаўшы, пачала клікаць настойліва. Ося Тон мич! Я разгукнуў сваім сапраўдным голасам, і дзяўчына змоўкла. Яны ішлі па прачышчаным бары. Месца тут уздоўж лугу узгоркавае. Магчыма, некалі ў дагістарычны перыяд у сто разоў больш магутная рака намыла гэтыя высокія пясчаныя дзюны, на якіх пасля разумныя людзі пасадзілі лес. На грэбнях узгорку расследны сосны, не дужа старыя, роўныя, высокія, чыстыя, красуні адна в адну. Адвячоркавае солнце залаціла іх медныя ствалы, лёгкі ветер гойдаў гнуткія верхавіны, за якія, здавалася, чапляліся лёгкія хмары, што плылі на ўсход, ад солнца насустрач ночы. На зямлі укрытай сухой гліцай ляжалі дзівосныя карумкі святла і ценяў, А ў нізінах побач соснамі раслі дубы. Зрэдку бярозы яны згушчалі лес, і на зямлі ляжаў густы тень але под дубами часцей трапляліся грыбы можа на нейкі час яраш забыўся на здароўе свае напарніцы і ішоў залішне хутка ап'янелы ад хвойнага і грыбнога водару ад сонца і шчасця Зося раптам спынілася, паставіла на зямлю торбачку і прытулілася спіною да сасны. Антон Кузьміч занепакоіўся. Можа ёй блага, але яна заплюшчыла вочы і засмяялася, разводзячы вакол сябе руками грыбоў. Ой, колькі грыбоў! Гэты яе зусім дзіцячы смех, уяўленні радасць Відаць, і сталі прычынай таго нечаканага ўчынку, які зрабіў яраш. Ці, можа, яго ўласная радасць і залішняя дужасць? Яны стаялі перад самым крутым узгоркам. Сосны, агаляючы свае фантастычныя карэнні, здавалася, лезлі на самае неба. Можна было павярнуць назад, можна было абысці па нізіне, але я рашу. Хацелася прабрацца на прасцяг, узлезці на гэтую лясную гару. Але ж не даваць такую нагрузку яе сэрцу. Я ўзнясу вас туды. А назад мы пойдзем по лузе. Не паспела яна запярэчыць, як ён, ускінуўшы яе сумку у свой вялікі кош лёгка, як колькі год назад малую Наташку, подхапіў яе на руки. Яна войкнула, устрапянулася, але не вырвалася, прыціхла. З'явілася пачуццё, якога яна не ведала яшчэ адна тайна жыцця, якая адкрывалася ёй. Ніколі не трымаў яе вось так мужчына, здаровую і шчаслівую. Зравілася да неверагоднасці, хораша. І страшно, Боже мой, Аказваецца, жанчыны, сёстры яе маюць яшчэ і такое шчасце, блізасць любага, дарагога мужчыны. А яна не мела гэтага. І наўрад ці будзе мець. Навошта ён робіць гэта? Навошта абуджае у яе, гэтае пачуццё. Каб даць замест старых фізічных новыя душэўныя пакуты, магчыма, не менш цяжкія. Яна думала пра гэта, і аднак не рабіла спробы вырвацца. Яна раптам пачула яго сэрца і стаілася слухала яго ўсё часцейшыя гучнейшыя удары, Ён узыходзіў лёгка і хутка, яна адкінула галаву і убачыла, што верхавіны сосен кружацца і воблачка кружыць на адным месцы. А можа, гэта закружылася ў яе галава. Доктор Ярыш, веда ўсе таямніцы чалавечага цела, Ды да і, і душы таксама. Яму здавалася, што для яго ўжо няма ніякіх тайн і загадак. Ён узяў зосю, як санітар бярэ хворую, як лекар, Ён клапаціўся пра яе сэрца, якое бачыў, трымаў на сваёй далоні. Яму было абсалютна ўсё адно: мужчына гэта ці жанчына, але нечакана. І ў яго з'явілася загадкавае пачуццё, незнаёмае, невыразнае, дзіўнае. Нешта як бы схвалявала яго, і сэрца забілася не так, як ён ведаў, павінна было біцца пры такім пад'ёме з такім цяжарам, выдатны спартсмен ён вельмі добра ведаў сваё сэрца дакладна умеў разлічыць нагрузку яго что ж гэта яно выходзіць з-пад улады пачынае грукать не так як яму належыць старею подумаў ён і асцярожна опусціў зосю на зямлю каля дачы стаяла санітарная машына яраж з трывогай падумаў няўжо ў бальніцы што здарылася закрочыў шпарчэй але хутка ўбачыў што на лаватцы сядзяць шыковіч гаецкая незнаёмая жанчына пачуў вясёлы смех гаецкай спахмурняў не хапала яшчэ яе тут Зося адчула, як нечакана змяніўся яго настрой. Зразумела, што яму не спадабаліся гэтыя нечаканыя госці спытала: «то гэта? Галоўны лекар трэцяй бальніцы, у якой ты ляжала. Напомніла гэтую прыгожую поўную жанчыну, якая часам абыходзіла палаты і рабіла разнос сёстрам і санітаркам. Настрой ярыша як бы перадаваўся ёй, Зося адчула сябе няёмка, быццам у нечым была вінаватая. Ярыш сказаў: « Дурная баба і подлая. Гэта яшчэ больш збянтэжыла Зосю. Быццам ёй даверылі тайну ведаць, якую зусім не трэба, нават небяспечна. Угледзеўшы ярашай зосю, Тамара Александровна поднялась, пайшла насустрач, приветливо махаючи косынкой. З уловом Антон Кузьмич проспявала яна. Я не ведаю, як кажуць Шкович. Як віншуюць грыбавікоў, са збором, з подбором, з уловом, смяяліся яе сакавітыя вусны, выпешчаныя шчокі, то з'яўляліся, то знікалі сімпатычныя ямачкі на іх. А вочы, вочы холодныя, злосныя, разглядалі зосю. Ты так нахабна, бесцырымонна, што зосе здалося раздзяваюць. Яна зусім разгубленая, спалоханая, абураная, не пазнаёміўшыся, не прывітаўшыся, амаль у подбег кінулася да Машы, якая сядзела на ганку і перабірала грыбы. Глядзі, колькі я знайшла баравікоў, А ты о з табой ні ў чым нельга зраўняцца. Твая пацыентка спытала гаецкая ў ярыша гэта можна спытаць па-чалавечаму прафесійна як лекар у лекара яна хацела зрабіць выгляд што пытае именно так але я раз бачыў як яна працягвае глядзець у спіну зосі і адчуў што пачынае закіпаць Ён сам баяўся свайго гневу, бо ведаў, што сарвацца яму ды яшчэ перад жанчынамі нельга непрыстойна ваецкая процягнула яму руку подвяла до да лавочки познаёміла со сваёй сяброўкай гаварылі нейкія пустыя словы смяяліся гаспадары запрашайте ў хату трэба ж абмыць ваши новыя вуглы сказала тамара александровна шыкоович сумеўся поглядзеў на свайго хмурага сябра можа ён у что прапануе і жалем уздыхнуў калі я працую так у мяне сухі закон і каб быць далей ад спакусы гаяцкая зразумела а мы у лес ездзім со сваім віном о тады іншая справа калі ласка прошу мне галантна пакланіўся кирилла показваючы на сваю палавіну дачы яраш подумаў что зося не сядзе за один стол з гэтай жанчынай Ды да і не жадае каб яны сядзелі разам ды да ўвогуле не хапала яму яшчэ піць вино з гаецкай у лесе на дачы ён сказаў як адсек мяне чакаюць дома по У Антона Кузьміча раўнівая жонка, як быў жарт сказала Тамара Александровна, але знарок так, каб пачулі Зося і Маша. Нічога не адказаўшы, не развітаўшыся, Яраш рушыў да москвіча, завёў, рыўком пад'ехаў пад самы ганак, узняўшы пыл быццам стварыўшы дымавую заслону. Зося першая хутенька ўскочыла на заднее сядзенне зветлівасці ярыш махну доктаркам рукой спытаў кирилл что перадать тваім привязі заўтра масла и хлеба ваецкая закусіўшы губу злосна прыжмурыўшыся доўга глядзела услед сінняму москвічу не сяброўка спытала ён заўсёды такі нелюдзімы бывае горшы отказаў шыковіч цяпер ён узлаваўся на няпрошаных гасцей чорт их прынёс каб не яны яму напэўна ўдалося б угаварыць антона пасядзець гадзінку маша засмажыла б грыбы і яны разам павячэралі б і хораша пагутарылі б Ён прачытаў бы ім раздзел рассказ зосім. Што нішто трэба ўдакладніць, а сядзець з гэтымі чужымі бабамі. Мала цікавасці ніякай карысці для яго працы. Амара Александровна спачатку збянтэжылася, калі яе всемагутная разведка ўстанавіла, хто тая жанчына, якую яна сустрэла з ярашам каля дачы. Але разважыўшы, узрадавалася, гэта яшчэ лепш, бо акрамя ўсяго іншага, на галаву чалавека, які зрабіўся цяпер я ненавісны, падае яшчэ адзін цяжкі грэх, парушэнне лекарскай этыкі. Больш за двадцать год яна песціла надзею, што ўрэшце ўсё-такі адчаруе гэтага ўпартага асілка. Уласна кажучы, у апошнія гады ёй не столькі хацелася адчараваць его закахаць, колькі просто пераможна взять націскам прыступам. Это быў ужо своеасаблівы спартыўны азарт. Цяпер усё рушылася, Надзея знікла назаўсёды. Шанчына шалела ад злосці чакай, доктор Яраш, Ты доўга будзеш помніць мяне. Забыты былі справы, хворыя, грыбы. Сама галоўны лекар і ўсё, Яе даволі значнае акружэнне. Лёталі па горадзе ў пошуках звестак пра зосю і яраша і вельмі хутка было выяснено ўсё. І тое, што яны ярыш і дачка з драдніка Савіча, знаёмы яшчэ з часов акупацыі, І тое, як шыковічы яраш дамагаліся для гэтай жанчыны асобнай кватэры, як яны самі, вядомы хірург і пісьменнік, куплялі для яе мэблю і нават якую суму кожны з іх зняў за шчаднай кніжкі. Нарэшце тое, што яны збіраліся на кватэры ў зосі у чацвярых. О гэта ўжо не проста сувязь аднаго жанатага мужчыны з незамужняй жанчынай тут значна большая групавое маральнае разлажэнне. І паляцела плётка з касмічнай хуткасцю, каб Яраш і Шковіч былі людзі звычайныя, вядомыя толькі ў сваіх калектывах, безумоўна, што ўсё гэта не выклікала б сенсацыі, але абодвух у горадзе добра ведалі, а таму усе праяўлялі да такой навіны незвычайную цікавасць. Адны злараднічалі, другія, галоўным чынам замужнія жанчыны абураліся, трэція у потай зайздросцілі.